قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل حكم دائر ما علته وكل شرط لازم للعاقد البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطل فاعلما أو عكسه أو عكسه فباطلات فاعلما طيب آه ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما وكل شرط نكل شرط وكل شرط نكل شرط lazimun lil'aqili ni lenye kumlazimu mwenye kuingia katika kifungo mwenye kuingia katika makubaliano kila sharti ni lenye kumlazimu mwenye kuingia katika kifungo au mwenye kuingia katika makubaliano fil bai'i katika biashara wan nikahi na ndoa wal maqasidi na makusudio wal maqasid na maksudio kama ilivyokuwa ijara na mfano wake illa shurutan halalat muharrama isipokuwa masharti yanayohalalisha haramu illa shurutan halalat muharrama isipokuwa masharti yanayohalalisha haramu au aksahu au kinyume chake au aksahu au kinyume chake yani au masharti yanayoharamisha halali hapo alivyosema au aksahu yani au masharti yanayo haramisha halali fabatilatun hayo masharti hayo ni batili fabatilatun hayo masharti ni batili fa'lama fahamu wewe hayo masharti ni batili fa'lama fahamu wewe ama masharti mengine yasiyokuwa ya kuhalalisha haramu au ya kuharamisha halali hayo masharti yanamlazimu mwenye kuingia katika akdi sasa hiyo akdi ni ya biashara mfano watu wanauziana kitu alafu wakapeana masharti mfano muuza kuni anauza kuni mnunuzi akasema sawa mimi nanunua lakini kwa sharti unibebee unipelekee nyumbani akikubali yule muuzaji khalas hii ni swala la yeye kupeleka kuni nyumbani kwa mnunuzi inakuwa ni lazima hili sharti linakuwa linamlazimu yeye kutekeleza wanikah na ndoa kama bwana umeenda huko unapenda hospitali na unataka kulazwa unataka upewe dawa na mwanamke akakubali kwamba haina shida utalazwa kwangu dawa utakunywa kwangu na wewe ukakubali kuingia katika hiyo ndoa wewe itakulazimu kila siku bebe lasketi yako safari kwenda kulazwa na kula dawa kwa nini kwa sababu ili sharti haliharamishi halal wala hali halalishi haramu wala haliharamishi halal kwa hiyo itamlazimu yule aliyokubali sharti na namna kama hiyo kulitekeleza kadhalika kwenye ijara na mfano wake isipokuwa litakapokuja sharti sasa la kuhalalisha haramu jambo la haramu lionekane kuwa ni halali sharti la namna hiyo uh, litakuwa halifai na kinyume chake sharti ambalo linaharamisha halali sharti ya namna hiyo litakuwa halisihi wala kubadilika na ndio maana akasema fabatilatu hayo masharti ni batili faalama jua wewe almaqsud maksudio yani kifupi anakusudia uh, zile ukudi kama ilivyokuwa ijara na mfano wake kama tunaposoma katika fiki المقصود يعني في هذا البيت أن الشروط لازمة للعاقد أن الشروط لازمة للعاقد أن الشروط لازمة للعاقد والعاقد هو والعاقد هو أما maneno yaokie katika نتاجيه piga mstari afu unayaleta si tunaita jumla tu i'tiradhia ni si jumla itaki school yani baada ya unaweka kije mstari hivi afu unaleta hayo maneno hayo maneno yani tunataka tutoelezee maana ya al-aqid lakini si maksudi yetu katika hayo maneno tunayosema sasa wala aqid huwa kullu balighin aqilin rashidin wala aqid huwa kullu balighin عاقل رشيد وهو من يصح منه الايجاب والقبول وهو من يصح منه الايجاب والقبول نحن نسمع العاقل ني كل بالغ عاقل رشيد كلا اليو بالغ من يعقل تمام يولى امبالي رشيد يعني uh, kwenye mali anajua kuzitumia vizuri wa huwa man yasihu minhu al-ijab wal qabul naye ni yule ambaye inasihi kwake ijabu na kabul kwa hiyo hapa tuambia anna shurutu lazimatun lil'aqid tumeshaelezea al-aqid ni nani wajibatul wafa'i anna shuruta lazimatun lil'aqid wajibatul wafa'i hakika masharti ni yenye kumlazimu yule ambaye ameingia katika uh, mafungamano yule ambaye ameingia katika kifungo cha kibiashara au ndoa au ijara na mfano wake haya masharti yanamlazimu yeye huyo alaki ambaye ameingia katika ule muamala wajibatul wafa ni yenye uwajibu wa kutekelezwa wajiba tuliofanya yenye uwajibu wa kutekelezwa yani hayo masharti ni lazima yatekelezwe kwa mmoja kiuka uh, sharti ambalo wamekubaliana kwenye hiyo akdi yao hiyo uh, basi anakuwa na haki ya kuvunja hiyo akdi kwa kama ulienda kuoa oh, huko na mwanamke akasema bwana mimi sitaki unitoe kwetu hilo ndio sharti na ukakubali baadaye ukijenga nyumba huko au ah, ukisikiliza maneno ya watu na kuambia wewe sasa umeoa oh, umeolewa unasema ah bwana maneno yamekuwa mengi bwana tuhame bwana tuhamie kwetu ah ah yeye anakuwa na haki kusema bwana nilikwambia hivyo kama umeshindwa toka wewe tu madam umekuja umekuja na sketi yako tu kwa hiyo sharti lazima litekelezwe hata yaani mfano wake hata kwenye biashara lazima hilo sharti litekelezwe illa idha tarattaba alaiha tahlilu harami إلا إذا ترتب عليها تحليل حرام إلا إذا ترتب عليها تحليل حرام أو تحريم حلال أو تحريم حلال فإنها باطلة إلا إذا ترتب عليها تحليل حرام أو تحريم حلال فإنها باطلة isipokuwa itakayopelekea e uh, juu ya hayo masharti kuhalalisha haram au kuharamisha halali sipokuwa atakayopelekea hayo masharti kuhalalisha haram au kuhalalisha kuharamisha halali fa innaha batila ikisha kuwa hivyo hayo masharti yanakuwa ni batili kisha kuwa hivyo hayo masharti yanakuwa ni batili mfano tutakuja kueleza wewe una mke unataka wewe mtu wa pili halafu yule mke wa pili unataka kumuoa kwambia sawa bwana mimi niko tayari kunioa lakini kwa sharti huyo mke wa kwanza muache sharti hili ni batili haram kwa nini yani anataka kawe yeye na mwenzake anataka atoke kwa sharti kama hili hamna na wewe sio kukubali kumtoa leo ndani ili mlete mwingine وهذه قاعده ماخوذه من قوله صلى الله عليه وسلم وهذه قاعده ماخوذه من قوله صلى الله عليه وسلم وهذه قاعده ماخوذه من قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا الا شرطا حرم حلالا او احل harama au ahalla harama hii kaida imechukuliwa kutoka kwenye kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallama ambayo ni almuslimuna ala shurutihim waislamu wa kujua masharti yao masharti ambayo wao wanawekeana ni lazima wayatekeleze illa shartan harama halala isipokuwa sharti lenye kuharamisha halali isipokuwa sharti lenye kuharamisha halali au ahalla harama au lenye kuhalalisha haramu طيب والشروط مع العقد على ثلاثه احوال والشروط مع العقد على ثلاثه احوال والشروط مع العقد على ثلاثه احوال na masharti pamoja na akdi yako katika hali tatu shurut ma al-aqd ala thalathat ahwal masharti pamoja na akdi yako katika hali tatu alhalat alula shart sahih ma'a sihhati al shart sahih sahihun ma'a sihhati al-aqd shartun مع صحة العقد كأن يشترط البائع كأن يشترط البائع الانتفاع من المبيع منفعة محدودة كأن يشترط البائع الانتفاع من المبيع منفعه محدوده محدوده كاشتراط استخدام السلعه اياما كاشتراط استخدام السلعه اياما كاشتراط استخدام السلعه اياما او اشتراط المراه بيتا او اشتراط المراه بيتا أو اشتراط المرأة بيتا شرط صحيح مع صحة العقد شرط صحيح pamoja na kusihi akdi hiyo ndo hali ya kwanza sharti sahihi pamoja na kusihi ile akdi kan yashtaritu al-bai'u al-intifaa min al-mabi kama vile kushurutisha muuzaji kunufaika na kile kilichouzwa manfaatan mahduda manufaa yaliyowekewa mpaka kashtirati istikhdami sil'a ayyam kama vile kushurutisha kutumia bidhaa iliyouzwa masiku kadha mfano mtu amenunua pikipiki kwako akamwambia sawa uh, lakini kwa sharti nitumie kama wiki nitumie wiki mkikubaliana basi hilo sharti linakuwa ni sahihi na ile biashara yenu inakuwa ni sahihi au ishtiratu almar'at baytan au kushurutisha mwanamke nyumbani au ishtiratu almar'at baytan au kushurutisha mwanamke nyumba haya masharti ni sahihi na akdi inakuwa sahihi alhala الثانيه شرط فاسده مع صحه العقد شرط فاسد مع صحه العقد شرط فاسد مع صحه العقد شرط fasik sharti batil pamoja na kusihi akdi kaqaulihi kaqaulihi kaqaulihi abi'uka hadhihi dara ala alla tabi'aha kaqaulihi abi'uka hadhihi dara ala alla tabi'aha أبيعك هذه الدار على ألا تبيعها فالعقد صحيح مع فساد الشرط فالعقد صحيح مع فساد الشرط كما vile kusema na kuuzia hii nyumba kwa sharti usiiuze abiauka hadhihi dar na kuuzia hii nyumba ala alla tabiaha kwa sharti usiuze falaqdu sahih akdi ile ni sahihi biashara waliofanyiana ni sahihi maa fasadi shart lakini ile sharti linakuwa ni fasid lile sharti linakuwa ni batili halitokubaliwa wala halitogeukiwa lakini biashara ni sahihi الحاله الثالثه شرط فاسد مع فساد العقد shartun fasidun ma'a fasadi al-'aqd shartun fasidun ma'a fasadi al-'aqd sharti ambalo ni fasid sharti ambalo ni batil na fasadi al pamoja na kufisidika pamoja na kubatilika pamoja na kuharibika ile akdi sharti lenyewe ni fasid na akdi yenyewe kwa sababu ya hilo sharti kuwa fasid hii kama vile kauli yake abiuka abiuka abiuka هذه السيارة أبيعك هذه السيارة أبيعك هذه السيارة على أن تؤجرني دارا على أن تؤجرني دارا كقولي كما في kauli أبيعك هذه السيارة sayyara هي جاري abiauka hadhihi sayyara na kuuzia hii gari ala an tuajirani daran kwa sharti unikodishe nyumba na kuuzia gari lakini kwa sharti unikodishe nyumba kikisha kuwa hivyo ili sharti ni batili na hiyo akdi yenyewe nayo ni batili sharti ni batili na biashara yenyewe ambayo wao wamefanyiana ni batili fashartu wala aqdu fasida fashartu wala aqdu fasida lile sharti pamoja na akdi vyote viwili vinakuwa ni fasid لو كان يريد أن يتزوج امرأة لو كان يريد أن يتزوج امرأة لو كان يريد أن يتزوج امرأة washtaratat washtaratat an yutallika imra'atahu washtaratat an yutallika imra'atahu lam yajuz lam yajuz lau kana yuridu an yatazawwaj lau akiwa anataka kuoa lau kana yuridu an yatazawwaj lau uh, ikiwa anataka kuoa mraatan mwanamke washtaratat huyu mwanamke anayetaka kumuoa akashurutisha an yutallika mraatahu amwache mkewe aliyokuwa naye kashurutisha mwache mkewe aliyokuwa nayo lam yajuz hiyo haitojuzu hilo sharti halitojuzu na ikisha kuwa hivyo akidi yenyewe pia inakuwa haijuzu naam اقرا قال المؤلف رحمه الله تعالى وتستعمل القرب عند المبهم من الحقوق أو لدي التزاحم طيب تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم تستعمل القرعة تميك kura تستعمل القرعة inatumika kura عند المبهم من الحقوق. wakati wa kutokujulikana katika haki inda almubham min alhuquq wakati wa kujulikana katika haki katika hukumu au ladat tazahumi au wakati uh, wa tazahum wakati wa msongamano wakati wa msongamano yani uh, jambo lenyewe ni moja na haliwezekani kufanywa na wawili na watu wakutaka kufanya hilo jambo wako wengi au watu wanaestahiki wako wengi basi wakati huo pia itatumika kura ما hiya alqura kura ni kitu gani kura serikali za mitaa tuzungumzie kura hizo tunazungumzia kura ya kisheria alqur'atu hiya alqur'a hiya طريقه تستخدم بسهام طريقه تستخدم بسهام ونحوها طريقة تستخدم بسهام ونحوها لتعيين ذات لتعيين ذات لتعيين ذات أو حكم أو نصيب لتعيين ذات او حكم او نسيب kura ni njia ambayo inatumika mishale ni njia ambayo inatumika mishale zamani walikuwa wanatumia mishale wanahwiha hana mfano wake wanahwiha na mfano wake mfano karatasi litaini dhati kwa ajili ya kuainisha mtu litaini dhati kwa ajili ya kuainisha mtu au hukumi au kwa ajili ya kuainisha hukumu au nasibin au kuainisha fungu au nasibin au kuainisha fungu أدلة مشروعية القرعة أدلة مشروعية القرعة دليل ذا الشريعة وقرعة أدلة مشروعية القرعة دليل ذا الشريعة وقرعة الدليل الأول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان رسول الله إذا سافر أقرع بين نسائه كان رسول الله إذا سافر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها fa ayyatuhunna kharaja sahmuha fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu kharaja biha ma'ahu alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anaposafiri akra baina nisaihi anapiga kura baina ya wake zake anapiga kura baina ya wake zake fa ayyatuhunna kharaja sahmuha basi yeyote yule ambaye mshale wake unatoka yani yule ambaye anayepata kharaja biha ma'ahu anatoka naye yule ambaye aliyokuwa anapata Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatoka naye kwa wenye matna unapoamua kusafiri na mkeo mmoja inabidi upigi upige kura ufanye kura kama wako naona vichwa vya mmoja mmoja tu اي نعم الدليل الثاني أن رجلا اعتق ستة مملوكين أن رجلا اعتق ستة مملوكين أن رجلا اعتق ستة مملوكين عند موته عند موته لم يكن له مال غيرهم لم يكن له مال غيرهم لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله فدعا بهم رسول الله فدعا بهم رسول الله فجزأهم أثلاثا فجزاهم أثلاثا فجزاهم أثلاثا ثم أقرعهم ثم أقرعهم ثم أقرعهم فأعتق اثنين وارق أربعة فأعتق اثنين وأرق أربعة أن رجلا أعتق ستة مملوكين lahu inda mauti hakika mtu mmoja aliwaacha huru watumwa sita wakati wa kufa kwake mtu mmoja aliwaacha huru watumwa wake sita wakati wa umauti wake lam yakul lahu malun ghayrahum na hakuwa na yeye mali wasiokuwa hao watumwa yani hakuwa na mali nyingine isipokuwa hao watumwa peke yake na akawaacha huru wote hana mali nyingine na amefanya hivyo wakati wa kufa kwake fadaa bihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam akawaita mtume sallallahu alaihi wasallam fajazahum athlathan akawagawa kwenye mafungu matatu akawagawa kwenye mafungu matatu sita kagawa katika mafungu matatu wangapi wangapi wawili wawili thumma akraahum kisha akawapigisha kura thumma akraahum kisha akawapigisha kura fa'ataka ithnain akawaacha huru wawili fa'ataka ithnain akawaacha huru wawili wa araka arba'atan na akawabakisha katika utumwa wa nne akawabakisha katika utumwa ngapi wa nne tutafika katika uh, masala ya wasia mtu anapokuwa anatoa wasia hatakikani kuzidisha theluthi ya mali yake kadhalika wakati anapokuwa katika umauti ambao ule ugonjwa wake mara nyingi mtu haponi akiamua kutoa kitu bure haitokubalika isipokuwa theluthi ya mali yake yani kama hicho kitu atakitoa chote basi kiwe kinalingana na theluthi ya mali yake lakini haitaikani eti kutoa kitu ambacho kinazidi theluthi ya mali yake yote tutafika mlango yake kwa hiyo huyo anachokifanya ni nini yeye wakati anakufa anawaacha watumwa wote sita huru na hana mali isipokuwa ni hao watumwa tu Mtume صلى الله عليه akawagawa mafungu matatu kisha akawapigisha kule akawaacha huru wawili wanne wakabaki katika utumwa kwa sababu watumwa ni mali hizo ni dalili za kujulisha usheria wa kura uktumaeni wala yusaru lilqur'a wala yusaru lilqur'a ولا illa idha الا al-umuru illa idha اذا al-umuru إلا إذا تساوت الأمور واختلطت الحقوق إلا إذا تساوت الأمور واختلطت الحقوق والمصالح ولا يصار القرع إلا إذا تساوت الأمور واختلطت الحقوق والمصالح ولا هيتميكي كوره ولا يصار للقرى ولا هيتميكي كوره illa idha tasawat al-umur isipokuwa pale mambo yatakapokuwa sawa sawa mambo yatakapokuwa sawa na haiwezekani uh, isipokuwa moja wapo basi wakati huo e, kura itatumika waqtalatat al-huquq wal na kuchanganyika haki na maslahi ikawa kuainisha kwamba hii haki ya mtu fulani haiwezekani basi wakati huo kutatumika kura kama ilivyokuwa mtu anataka kutoka uh, na mmoja katika wake zake katika safari na wale wote na wake zake kumchagua mmoja tunakuwa na upendeleo sasa vipi sasa ataainishwa kutoka naye na kutumia kura au mtu yeye ameoa wanawake zaidi ya mmoja siku moja kwa wanawake zaidi ya mmoja siku moja basi nakachukua one day siku moja wapi ataanza sasa hapa hapa hapainishwi na wala haiwezi kutangulizwa mmoja juu ya mwingine kwa hiyo hapo ni kupigwa kura kupigwa kura kwamba aanze kwa fulani kwa kura wakati huo ndio tukiainisha kwamba ah, hapa anaanza kwa huyu amthila لو تقدم اثنان للإمامة لو تقدم اثنان للإمامة وتساويا في الصفات لو تقدم اثنان لو تقدم اثنان للإمامة لو تقدم اثنان للإمامة وتساويا في الصفات فيصار للقرآن وتساويا في الصفات fayusharu lilquran watakaotangulia wawili la takaddamat na lau watatangulia wawili lilimam kwa ajili ya uimamu kwa ajili ya uimamu watasawa ya fi sifati na wakalingana katika sifa wakawa sawasawa katika sifa fayusaru lilqur'an basi wakati wote tumika kura kwa ajili ya kumwainisha mmoja kuwa imamu hada huwa almithalu alawwal almithalu athani لو تقدم عن مالي لو تقدم عن مالي لولاية النكاح لو تقدم عن مال لولاية النكاح وتساويا في الصفات فيصار للقرآن وتساويا في الصفات فيصار للقرآن لو تقدم عن مال كما مع maami wawili na takaddama amali kama watatangulia maami wawili liwilayati nikah katika uwali wa ndoa binti anataka kuolewa ana maammi wawili na kila mmoja anataka yeye awe wali wa kumwezesha huyo binti watasawa ya bisifat na wakawa sawasawa katika sifa maammi wote wawili sawasawa katika sifa fayuswaru lilqura wakati tatumika kura kwa ajili ya kumwainisha atakayekuwa wali wa huyo binti almithalu thalith لو طلق احد نسائه لو طلق احد نسائه لو طلق احد نسائه ولم يعلم من هي بعينها لو طلق احد نسائه ولم يعلم من هي بعينها فيصار للقرعه لو طلق احد نسائه لو ataacha موجه ya ataacha mmoja katika wake zake ana wanawake wawili watatu wanne akamwacha mmoja walam ya'lam man hiya bi'ainiha na ikawa hajui ni yupi katika hao wake zake yani yule aliyomwacha hamjui kamwacha lakini sasa mwenyewe yule hamjui wenda ameingia ndani mmoja anapita akasema wewe nimekuacha wewe talaka moja utafia kufika mule ndani yupi sasa na kapita baada ya hijabu ya usna wale wote wanavaa hijabu baya ikawa sasa mwenyewe amjui ni upi ataachwa yupi sasa inawezekana mwenyewe huenda hata akajua lakini akakala kimya hamjui sasa aliyomwacha kusema kwamba huenda uh, wote akae nao la kuna mmoja ameshamwacha mmoja ameshamwacha na kumwashiria mwingine kwa bwana ndio wewe wewe wewe la inasikana sio yeye kwa ikiwa hivyo itatumika kura inatumika kura hapa fil madhhab kwa madhhab iko hivyo itatumika kura ili itakayemungukia ndio huyo huyo kwake yule kura ambaye sikimwangukia ndio kwake huyo hapo hakuna namna wakadhalika تستخدم القرعه وكذلك تستخدم القرعه في المؤذنان وكذلك تستعمل القرعه في المؤذنان استويا في الصفات وكذلك تستعمل القرعه في المؤذنان استويا في الصفات vile vile inatumika kura katika waadhini wawili wanaelingana sifa waadhini wawili wote sifa zao zinalingana kumwainisha mmoja aliyakuwa wote sifa zao zinalingana la tutatumia kura ili kumwainisha kwamba wewe ndo ambaye utakaye kuwa muadhini طيب وقت ما يلي المواضع التي تستخدم فيها القرعه المواضع التي تستخدم فيها القرعه المواضع التي تستخدم فيها القرعه sehemu ambazo inatumika kula المواضع التي تستخدم فيها القرعه sehemu ambayo inatumika kula sehemu ambazo uh, zinatumika kura al-imamatu al fi swala al-imamatu fi swala wal-adhanu al-imamatu fi swala wal-adhan sehemu ambazo kura inatumika uimamu kwenye swala kadhalika kwenye adhana wa wilayatun nikahi wa wilayatun nikahi إذا تساوى الأولياء وولاية النكاح إذا تساوى الأولياء نا ولي وندوا وتكفوا لنغانا مولي نا ولي وندوا وتكفوا لنغانا مولي وتحديد الزوجة المطلقة المنسية وتحديد الزوجة المطلقة المنسية وتحديد الزوجة نا كمهدد كمعينيشة azauja mwanamke almutallaqa aliyeachwa almansia aliyosahauliwa kama vile tulivyotoa katika mifano ya kutumia kura wa baina alkhulafai wa baina alkhulafai idha stawat fihim alahliya lilwilaya wa baina alkhulafai idha stawat fihim alahliya lilwilaya wa baina al-khulafa na baina ya viongozi baina ya makhalifa idha stawat fihim al-ahliya lilwilaya ikiwa wote kule kustahili kuwa ma, kuwa makhalifa kunalingana zile sifa za kuwa makhalifa zinalingana wakati wote tutumika kura وللتقدم للصف الاول عند الزحام وللتقدم al-awwal inda alzihami na kutangulia kwenye swafu ya kwanza wakati wa watu kugombania na kutangulia kwenye swafu ya kwanza wakati wa watu kugombania yani uh, swafu mfano imejaa na haijabaki isipokuwa ni sehemu ya mtu mmoja wametoka watu watatu kwa wanne na kila mmoja anataka asimame ile sehemu na safu yenyewe ni ya kwanza hapo panapigwa kura ili kumwainisha yule atakayesimama katika safu ya kwanza wa baina zawjati inda iradati safar wa baina zawjati inda iradati safar wa baina zawjati inda iradati safar na baina ya wanawake wakati mtu anapotaka kusafiri mtu anawake wawili watatu wanne ataka atoke na mmoja atatumia kura wa ghairi ha na sehemu zingine zisizokuwa hizo sehemu nyingine sehemu nyingi insha huenda mbeleni huko Allah akitujalia kusoma njia za kutoa hukum taraikul hukum huenda tukaja kuzungumzia haya maeneo katika hali ya upana zaidi haya tuliyoyataja hayo ndio maeneo ambayo ni sheria kutumika kura wa tariqatul qur'an lam yarid fi shari' tahdiduha wa tariqatul qur'an lam yarid fi shar'i tahdiduha wa tariqatu alqur'a lam yarid fi shar'i tahdiduha fanarji'u lil'urf fanarji'u lil'urf na njia ya kupiga kura wa tariqatu alqur'a na njia ya kupiga kura lam yarid fi shar'i haijaja katika sheria kwamba njia maalum ndo hii fanarji'u lil'urf ikisha kuwa hivyo tunarudi kwenye urf tunarudi kwenye urfu kwamba ilivyokuwa uh, sisi katika miji yetu kupiga kura tunapigaje kwa urfu yenyewe ndio sike amua njia hiyo ya kupiga kura kwa hiyo kama mfano kuchukua vikaratasi wenda mtu na wake wawili wenda mmoja uh, akaandika safar yani karatasi kimoja kaandika safar kingine akaandika albaqa kisha ah, akawataka kila mmoja katika wale wanawake wawili achukue kimoja kuwapo katika vile vikaratasi viwili kila mmoja akachukua kile karatasi yule aliandika asafar kala ndio ameshapata kura wewe kuondoka na mumeo yule aliyoandikiwa albakari atabaki wahaka kwa njia yoyote ile ambayo tukiainisha yule ambaye anastahili wakati huo kupata ile haki itatumika muhimu tu usiwe na dhulma ndani yake نعم نقف هنا نسمع معه